أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Tako mi potanko izlažemo dokaze i da bi očevidan bio put kojim idu griješnici. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Reci, meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate. Reci, ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravome putu bio. Ili da prednost bilo kojem zakonu. Komunističkom, demokratskom, ne znam nija, socijalističkom, bilo kojem zakonu, rimskom, papskom, francuskom, bilo kojem zakonu dadne prednost nad Allahovim zakonom, učinio je kufr. أهوى والإسلام والقرآن وتوشد أحلى الألحان جدال أهوى أرضي والإسلام والقرآن وتنشد أحلام الحاسم الرجال فأنا ثور وأنا حقل للأوطان وأنا فجر حل ضياء للأكوان وأنا فجر حل ضياء للأكوان فاهم počeli smo prošli već nekoliko e, puta, dakle ne samo prošli puti, prije toga, da čitamo sabrane fetve iz dijela koje se zove al Mufiti, Akaidi, a ime Tevhid, korisna, dakle korisni sažetak u Akidi imama Tevhida, korisni sažetak koji je napisao Ebu Jusuf Minhat Ibn Hasan al-Sarraj. I već smo pročitali njegov uvod, pročitali smo skraćeno o samom Muhammedu, imamu Muhammedu, Ibn Ismailu, Ibn Ali, Nezriju, I počeli smo prošli put govoriti o osnovama, znači o fetvama koji govori o šta je to stvarnost, realnost Islama šta je suština islama, koji su njegovi šartovi, koji su islamski šartovi za prihvatanje islama. Koji su šartovi za prihvatanje islama. Pa je prvo poglavlje koje smo pročitali bilo poglavlje koje govori o suštini islama koja razdvaja muslimane od kafira. Suština islama šta je to razlika između mu'mina i muvahida od mušrika i kafira. Pa smo pročitali više fetvi. U suštini sve te fetve svode se na ono što se može sažeti u jednoj od tih fetvi gdje kaže šejh Mohamed ibn Ismail rahmetullahi alaih osnova Islama i njegov temelj su dvije stvari. Prvo, naređenje ibadata Allahu subhanahu wa ta'ala jedinu prijateljstvo na osnovu tog ibadeta i smatranje nevjernikom onoga ko ostavi taj ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibadet, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je jedna stvar. Drugi temelj ove vjere je upozorenje na širk, odraćanje od širka u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala neprijateljstvo prema onima koji čine širk i smatranje nevjernicima onih koji čine širk. Dakle, smatranje vjernicima i uzmanje za prijatelj onih koji su na tevhidu i čine ibadet Allah subhanahu wa ta'ala i smatranje nevjernicima onih koji ostave tu pokornost i ibadet robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. S jedne strane. S druge strane, zabranjivanje širka, odnosno činjenja ibadeta još nekome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno zabrana i odraćanje od pokornosti bilo kome još mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili uz Allaha subhanahu wa ta'ala neprijateljstvo prema njima i smatranje nevjernicima onih koji čine širka Allaha subhanahu wa ta'ala. I to su dva taša, odnosno dva temelja, dvije osnove ove vjere. Zatim, šartovi za prihvatanje islama? Koji su šartovi za prihvatanje islama? Šartovi za prihvatanje islama vezani su za troje, jel tako? Za srce, za jezik i za za udove. Je tako? I mora se ispuniti, znači, šehadet, čvrsta vjera za sve troje. Kako se tevhid, odnosno ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala ispoljava i šehadet ostvaruje kroz srce, preko jezika i kroz organe, znači udove, tako se kroz sve to može počiniti i kuf odnosno širk. Upravo se širk čini kroz te stvari. Srcem, jel tako, jezikom ili udovima. Jel tako? Ili udovima. Kako se tevhid ispoljava? Čvrsta vjera. Kroz srce, jezik i ono što radi naši ovaj udovi tako se isto kroz te tri stvari ispoljava i širk i kufr. I širk i kufr. Zato smo rekli, znači, prošli put da, da kad ovo shvatimo da, da ćemo vidjeti da ćemo vidjeti da čovjek može zapasti u širk i kufr, a da se tu uopšte na njemu svana ne vidi, jel tako? da ispunjava sve, da klanja, obavlja namaze, vanjske radnje, vanjske radnje, islamske šartove ispunjava, jel' tako? Govori jezikom, izgovara šehadet, ali u njegovom srcu bude trun sumnje, rekli smo šta, ako se u njegovom srcu pojavi trun sumnje, da li je ispravno ono što on radi? Da li je on baš na istini? Je tako? Ili možda nije baš sve istina to što on radi? Ili možda to ne treba sve tako, jel tako? Istog trenutka postoji murted. jel tako? Šek, pojavi se sumnja. Ili sumnja da možda oni koji su na širku, da nisu možda oni, a, da nije ispravno možda ono što oni rade. Pojavi mu se tu sumnja, istog trenutka postaje murtedom, iako savana, da tako izgleda kao sasvim ispravan i izgleda da ispunjava sve, sve šartove za prihvatanje islama. I vidjet ćete da niko, zaista je ovo ivre, vidjet ćete, da niko na ovom svijetu nije sasvim obježen u ispravnost svog puta. Niko od komunista, od demokrata, od socijalista, od filozofa, od kršćana, od židova, od hindusa, od bilo kakve pogane na Dunjalu koji bilo kakve sekte i nevjere, niko od njih kad razgovaraš sa njima i kad uđeš dublje sa njima u razgovor, niko od njih nije ubijeđen u ispravnost svog puta. Nije sasvim ubijeđen u ispravnost svog puta. Zato sam rekao na početku, niko od ljudi nije ubjeđen u ispravnost svog puta posto, osim u vehida Osim onih koji su na tevhidu. Samo su oni sigurni i 100% ubijeđeni u ispravnost svog puta. Tu slad i tu draž ne, mogu oni imati. I to je ta slast imana. Mogu imati samo u vehidi. Samo oni koji